El sol del gran est sempre llueix. Gran significa que un no està infectat d'inconsciència. Est és el lloc on comencen sempre les coses. Sol és el poder i la força que tot ho abasten. Allò que il·lumina la nostra responsabilitat i la nostra autenticitat. molt benvinguts. Això és Sol de l'Est, en la seva sisena edició. Aquest és el segon dels tres programes que dedicarem a la compassió. Compassió tal com l'entén la filosofia budista. Per tant, trencant mites sobre com s'entén la paraula compassió aquí a Occident. En el primer programa varen posar l'accent en el fet que tots els éssers que habitem aquest planeta tenim la mateixa naturalesa, que aquesta naturalesa no és dolenta, com han dit molts de filòsofs, sinó que en realitat el primer impuls, aquell que després queda amagat per la raó, és bo, és de bondat cap als altres. També van parlar de que els prejudicis, sota aquest punt de vista, no tenien cap mena de sentit, ni per qüestió de raça, ni perquè l'altra persona pateixi una malaltia, ni perquè tingui alguna deformació al cos. No hi ha cap motiu per penjar-se d'un prejudici. També vam reflexionar un poc sobre la pena de mort. Sota aquesta perspectiva, no és un acte comprensible llevar-li la vida a una altra persona. Sempre s'ha de donar una altra oportunitat. I avui parlem de què és realment la compassió dins el món oriental. Parlarem de conceptes com estimar a tot el món i no només a una sola persona, d'estar connectats entre tothom, que tothom depèn de tothom, de fet, i que és més intel·ligent obrir-se a la resta del món i no aïllar-se en un mateix. començam ja recordant la frase d'aquest tres programes. Per Sol de l'Est, la compassió és la solució. començarem explicant què no és la compassió. Pels budistes, compassió no vol dir caritat, no vol dir sentir llàstima, no vol dir donar almoina, tot i que és un significat que li donam aquí a Occident a la paraula compassió. No, és una cosa bastant diferent. És un altre concepte. Ho veiem més clar en el llibre tibetano de la vida i la mort. Què és la compassió? No és només una sensació de llàstima o interès per la persona que sofreix, ni és només un afecte sincer cap a la persona que tenim davant, ni és només un clar reconeixement de les seves necessitats i el seu dolor. És també la determinació sostinguda i pràctica de fer tot el que sigui possible i necessari per contribuir a alleujar el seu sofriment. La compassió no és autèntica compassió si no és activa, Avalokitesvara, el Buda de la compassió, sol representar-se en la iconografia tibetana amb un miler d'ulls que veuen el dolor en tots els racons de l'univers i un miler de braços per dur la seva ajuda a tots els racons de l'univers. Un text que resumia que no és la compassió i que també ens apuntava què és la compassió. Significa estimar a tots els éssers, humans, altres animals, plantes, i estimar-los a tots i totes de manera incondicional. ¿De dónde sacó los postes de teléfono? Ah, muchas personas del valle me quieren mucho. Creo que todos saben que el mundo entero me ama. Y, y yo quiero devolverles ese amor. <laughs> nada más. Por eso estoy entusiasmado. ¿Entonces usted cree en el amor? Sí, totalmente. Esto es una historia de amor que está dejando estupefacto al mundo entero. Dios nos ama de verdad y mucho. ¿Era eso lo que querías saber? Sí. Bien. Això era hacia rutas salvajes, en un moment en què el seu protagonista, en Chris McCandless, arriba a Slab City, un lloc al desert, als Estats Units, on viuen moltes persones, una comunitat de persones de manera lliure i no sotmeses a segons quines normes d'allò que anomenen civilització. Allà s'hi en Leonard Knight, un personatge real que apareixia en aquesta pel·lícula com a tal i que durant 30 anys va viure en aquell desert mentre la salut li va permetre, i va crear l'anomenada Muntanya de la Salvació, un lloc realment artístic amb el qual va voler donar aquest missatge al món. És millor estimar a tothom i fer-ho de forma incondicional. Aquest és l'autèntic Leonard Knight, també, però ja fora d'una pel·lícula. Hi ha milers de persones que estimen Déu i ho fan de la manera més senzilla possible. L'amor no ha de ser complicat. Ara té 81 anys i viu a una residència per problemes de salut. Tot i això, va acceptar de bon grat el seu trasllat i encara que a moltes persones els pugui semblar una situació degradant o humiliant el fet de viure en una residència, ell va acceptar que era el que li tocava i agraeix el fet que el cuidin i que pugui allargar la seva vida. com un munter d'infermeres simpàtiques que em cuiden. A vegades, quan me poses a rondinar, m'empenedesc i me n'adon que no tinc dret a fer això. No és el més intel·ligent que pots fer, Leonard. No et posis a rondinar, sigues feliç. Don't get grumpy, get happy. D'amor universal també xerrava Marina Abramovich, a la qual hem sentit en algun dels programes de Sol de l'Est. Per si no l'heu seguit en alguna de les nostres anteriors edicions, Marina Abramovich és una artista que durant molts anys s'ha dedicat a la performance i que fa poc va decidir trencar tots els límits. La idea era quedar asseguda en una cadira durant 8 hores, immòbil, i permetre que totes les persones que s'acostessin al MoMA de New York quedessin davant d'ella, mirant-la fixament, cara a cara, sorgint el que hagués de sorgir entre ella i l'altra persona, comunicació autèntica, obertura total. Thank you. En el documental que recollia aquesta experiència, la Marina donava amb la clau. Aquesta obertura total s'acaba traduint en amor universal. There is pain, but the pain is like a kind of keeping secret. Hi ha dolor, però queda com en secret. Quan superes la barrera del dolor, entres en un altre estat de la ment. Hi ha un sentiment de bellesa i d'amor incondicional i un sentiment que ja no hi ha cap barrera entre el teu cos i l'entorn. I llavors comences a tenir aquest sentiment increïble d'il·luminació i d'harmonia amb tu mateix. És sagrat. No puc explicar. It's something become like a, like a holy. I can't explain. Mm -hmm. També reconeixia el comissari de l'exposició, un home que coneix de fa molts anys Anna Marina Abramovic, l'amor que ella irradiava, li irradiava al món, tot i que pugui haver-hi alguna confusió. When I met her, I thought, oh God, she's in love with me. Quan la vaig conèixer vaig pensar, Déu meu, s'ha enamorat de jo. I em va costar un temps entendre que ella està enamorada del món, així que no és res personal. No ho entenguis així, estic enamorada del món, no només de tu. I m'he donat que ella repeteix aquest malentès en cada persona que passa per l'atri. She is repeating this misunderstanding with every single person in the atrium. Aquesta és, per tant, la clau que volem donar avui a Sol de l'Est. Podem estimar una sola persona, però això, a la llarga, no ens farà feliços. Hem d'obrir-nos i estimar a la resta del món. Hem d'oblidar donar-li a l'amor un enfocament egoista. Això mateix deia el geni, Einstein. Un ésser humà és part d'un tot, anomenat per nosaltres univers, una part limitada en el temps i l'espai. S'experimenta a si mateix, els seus pensaments i sentiments, com una cosa separada de la resta, una cosa així com una il·lusió òptica de la seva consciència. Aquesta falsa il·lusió és per nosaltres com una presó que ens restringeix els nostres desitjos personals i l'efecte que professem a les poques persones que ens envolten. La nostra tasca ha de ser alliberar-nos d'aquesta presó i ampliar el nostre cercle de compassió per abastar a totes les criatures vives i a la naturalesa en conjunt en tota la seva bellesa. Aquesta és, per tant, l'autèntica compassió, la de no tancar-se a estimar una, dos, tres, quatre persones i ignorar o fins i tot odiar els que estiguin fora d'aquest cercle. No, la compassió de la qual ens parlen els budistes és obrir les portes de l'ànima per deixar entrar a l'univers. Hem d'establir una distinció entre dues classes d'amor o compassió. La primera es troba matisada per la inclinació. S'estima un altre esperant que l'altre ens estimi també. Aquesta compassió és bastant parcial i esbiaixada. Una relació basada exclusivament en ella és inestable una relació que se suporta en la percepció i identificació de la persona com un amic pot conduir a una certa inclinació emocional i a una sensació de proximitat, però si es produeix un canvi en la situació, un desacord potser, o que l'altre faci alguna cosa que ens faci enfadar, canvia la perspectiva i desapareix l'altre com a amic. La inclinació emocional s'evapora i en lloc d'amor i preocupació per ventura s'experimenta odi. Per tant, aquest amor basat en la inclinació pot trobar-se estretament vinculat amb l'odi. però existeix una compassió lliure d'aquesta inclinació. Aquesta és la compassió veritable, no obeeix el fet que una o una altra persona em sigui volguda, sinó el reconeixement que tots els éssers humans desitgen, com jo, ser feliços i superar el sofriment. I també, com em succeeix a mi, tenen el dret natural de satisfer aquesta aspiració fonamental. Sobre la base del reconeixement d'aquesta igualtat, es desenvolupa un sentit d'afinitat. Prenent això com a fonament, es pot sentir compassió per l'altre, al marge de considerar-ho amic o enemic. Aquesta compassió es basa en els drets fonamentals de l'altre i no en la nostra projecció mental. D'aquesta manera, es genera amor i compassió, la veritable compassió. Sé que te sientes fatal. Tu vida está cambiando. Y eso no es malo. Y estás en el sitio ideal. rodeada de espiritualidad. Creía que ya no sentía nada por él, pero le quiero. Vaya cosa. Te has enamorado. ¿Y qué? Le echo mucho de menos. Échale de menos. Mándale un poco de luz y amor cada vez que pienses en él y déjalo así. Mira, si pudieras eh, despejar todo ese espacio que ocupas en tu mente al obsesionarte por ese tío y por el fracaso de tu matrimonio, tendrías un vacío con una puerta. ¿Y sabes qué haría el universo al ver esa puerta? ¡Uh! ¡Colarse! ¡Dios! ¡Se colaría! Y te llenaría de más amor del que jamás hayas podido anhelar, joder. Carrillos, creo que un día tendrás la capacidad de amar al mundo entero. perlas del yoga. Veinticuatro. Naturaleza sin mácula. Para los limpios, todo está limpio. Epístola de San Pablo a Tito 15. Arribats a aquest punt, ens podem fer una pregunta. Tot això que m'estàs dient d'estimar a tothom per igual, per què ho he de fer? Qui em diu que ho he de fer? Quines proves hi ha de que això m'anirà millor? Bé, de moment no hi ha proves científiques al manco d'allò que a Occident considerem ciències, però podem ben creure que tots els éssers d'aquest planeta estan realment connectats, formant part d'una mateixa essència. Moltes disciplines, jo en destacaria, per exemple, la parapsicologia. Duen anys i anys i anys estudiant aquesta possible connexió. Com es podria materialitzar? Existeix un èter comú entre tots, una substància invisible que ens connecta. Què és? No ho podem palpar. Però moltes tribus de cultures molt anteriors a la nostra tenien aquesta creença. A la ciència moderna se li ha dit animisme. Ara no xerrarem de l'animisme, podeu cercar en tot cas a internet i informar-vos, però partirem d'aquesta suposició que el budisme tibetà té tan clara. Tothom està connectat i som éssers absolutament interdependents els uns dels altres. Per mantenir una bona salut es necessiten els medicaments fabricats per altres persones i els serveis d'atenció sanitària oferts per altres persones. Si examinem totes les coses que els proporcionen benestar, descobrirem que no existeix cap objecte que no tingui connexió amb altres persones. Si ho pensem acuradament, veuran que en la fabricació d'aquests objectes intervenen moltes persones, de manera directa o indirecta. No cal dir que quan parlam de bons amics i companys, com un altre factor necessari per dur una vida feliç, parlam d'interacció amb altres éssers sensibles, amb altres éssers humans. Això és el que deia el Dalai Lama a El arte de la felicitat. Però una cosa així li passava en Clint Eastwood, el protagonista de Gran Torino, és una persona que al principi de la pel·lícula no acaba de tenir clar això de que els seus veïnats siguin xinesos. És un home americà i un poc xapat a l'antiga. Imagineu-vos que li canvien al doctor i passa això. Senyor Kowalski, buenos días. He visto su ficha y creo que lo mejor es que le hagamos inmediatamente un chequeo completo. Me parece que este sería el mejor modo de proceder. Así vemos todos los problemas que ha tenido. Perdone, ¿qué le ha pasado al doctor Feldman, al médico que me veía? Eh, el doctor Feldman se jubiló hace tres años. Ahora yo soy su médico, la doctora Chu. Sí, señoras y señores, <laughs> una doctora chinesa. Ahora la salud del Clint dependrà d'una doctora xinesa. Com diu una altra de les persones que apareix sovint en aquest sol de l'est, amb Mathieu Ricard, tothom està connectat i, per tant, és beneficiós tenir la predisposició d'estimar a tots els éssers, més enllà que pugui haver-hi darrere un premi o que ens puguem sentir culpables per no fer-ho. Just as much la recerca de la felicitat egoista està condemnada a fallar, perquè nosaltres no som entitats autònomes separades. L'altruisme i la compassió estan sintonitzats en la naturalesa interdependent de tots els éssers. Llavors, si una cultiva, es pot estendre de manera natural a la resta d'éssers. La compassió no és una recompensa per bon comportament. La seva essència no és un càstig per mal comportament. Això té relació amb un judici moral, però la compassió té a veure amb eliminar el patiment i les seves causes, sigui quin sigui el patiment i siguin quines siguin les causes. Whatever the causes might be. És per aquest motiu, per la interdependència, que a un ésser humà li costa tant llevar-li la vida a un altre. Tothom té una mare, un pare, encara que ja no hi siguin. Tothom té unes circumstàncies, encara que alguns les tinguin més fàcils que d'altres. Era el cas de Matthew Poncelet, protagonista de Pena de Muerte, i de les persones que preparaven la seva defensa. Lo que haremos es presentarte como ser humano y convencerles para que te indulten. Y demostrar que soy inocente. Eso después. Hemos apelado al Tribunal Federal, al Supremo, pero esto es una comisión de indultos. No significa nada para ellos si has apretado el gatillo o no. Van a pensar en el crimen y en ti como en un monstruo. Es fácil matar a un monstruo, lo difícil es matar a un ser humano, por eso necesitamos a quienes te conocen para que hablen en tu defensa. Tu madre debe ir a esa vista. No quiero que asista, está tan destrozada que llorará y no podrá decir nada. Es posible, pero tu madre debe estar allí. No, tendrá que escuchar a los de la Croix, a los Percy, al fiscal, no. Pues si no asiste a la entonces... Eh, verás, eh, tienes razón, va a afectarle, pero... Sigue siendo tu madre, Matthew, tu madre. Debe tener la oportunidad de defender a su hijo si lo desea. Solo llorará como una Magdalena. Ya, pero tiene derecho a hacerlo. ¿Qué ocurriría si te ejecutan y no ha podido defenderte? ¿No crees que se consumiría preguntándose si hubiera podido salvarte? Ah. I encara que no hi hagi proves científiques de tot això, com he dit uns minuts abans, sí que hi ha com a mínim un factor que reconeix la ciència moderna i que ens uneix absolutament a tothom. I aquest factor és l'ADN. Todos compartimos la muerte de todo ser humano. Muy poético. No, muy literal. Compartimos el ADN. Cuando analizo un hueso no es un objeto que pueda separar de mí misma, es parte de una persona que llegó aquí igual que yo. Nunca debe ser fácil segar una vida. Da igual de quién sea. del yoga. 25. Límpiate la lengua. El Jiva Muladauti, la limpieza de la lengua, es una parte importante de la rutina matinal del yogi. La capa que se forma sobre la lengua contiene impurezas rechazadas por el cuerpo que pueden ser caldo de cultivo para las bacterias. Coge una cucharilla saca la lengua y rasca la superficie. Radio Tortuga. Ara que sabem que tothom està connectat, com a mínim via ADN, podem fer un pensament. Aquest pensament és que Tancar-se en un mateix, aïllar-se de la resta, és una acció absolutament contraproduent. No té cap sentit si el que cercam és la felicitat. Ho podem notar quan estem tancats a casa un o dos dies. No és vera que volem relacionar-nos amb altres persones o amb animals, amb altres éssers. Tancar-nos a casa ens canvia el caràcter. Les persones grans temen la soledat. Tot això per què? perquè no ens podem salvar només a nosaltres mateixos. Vostès sabran probablement que aquest món necessita una gran ajuda. Tothom té dificultats. A vegades es pretenen ocultar la resta, però tot i això hi ha molt de dolor i molts de patiments. Moltes persones estan sent torturades i patint a cada minut. No els hem d'ignorar i salvar-nos a nosaltres sols. Això seria un crim immens. De fet, no podem salvar-nos només a nosaltres mateixos, perquè els altres veïnats estan gemegant per tot arreu. Així que encara que poguéssim salvar-nos a nosaltres mateixos, no tindríem una son agradable, perquè la resta del món ens despertaria amb el seu dolor. Era un text de Sohyam Trungpa en el llibre que dona nom a aquest programa, El sol del gran este. ens podem salvar, per tant, només a nosaltres mateixos i això fa que haguem de reconèixer no només la nostra lluita per ser feliços. És molt important que reconeguem la lluita per ser feliços de tothom. Totes les persones volen ser felices, ens caiguin a nosaltres bé o ens caiguin malament. Tornem a escoltar Mathieu Ricard. Altruistic love is the wish that may all beings, without exception, find happiness and the causes of happiness. L'amor altruista és el desig que tots els éssers, sense excepció, trobin la felicitat i les causes de la felicitat. Quan tot això es topa amb el patiment, es converteix en el desig que tots els éssers puguin alliberar-se del patiment i de les seves causes. Uh, això inclou la preocupació per la resta d'éssers, el fet de cuidar-los, l'empatia. Ningú no es desperta al matí pensant, tant de bo estigui patint tot el dia i, si és possible, tota la resta de la meva vida. No es necessita molta imaginació per entrar en la ment de qualsevol i trobar que, encara que no ens posem d'acord sobre quins són els mitjans per aconseguir la felicitat, ningú no vol patir. Si reconeixes això de la mateixa manera que reconeixem la recerca de la felicitat i d'evitar el patiment, valoraràs de la mateixa manera la lluita dels altres. Això és fonamental. So that's really the fundamentals. Hem d'estimar a tothom i hem de començar pel cercle més proper. El nostre cercle més proper comença a la parella, als fills, a la família, sigui d'ascendència o de descendència. Per això hem d'anar molt alerta en viure allunyats d'ells. Evidentment és una elecció personal, però té conseqüències. Ho explica molt gràficament, amb molta claredat, Emili Duró. Ell és un, podríem dir, estratega, es dedica a això que li diuen ara coaching, un motivador. És un dels grans defensors de l'optimisme. Estamos en un mundo donde nos hemos de tocar, dejado de tocar de abrazar, de sentir. La gente que habla de felicidad no ríen. Entonces, tenemos que volver a, estar con nuestros seres queridos. Yo siempre he dicho, antes, pues tú te ibas a estudiar a Harvard y porque de esta forma tus padres comían. Hoy te vas a estudiar a Harvard y cuando tu madre vive en Soria y tiene Alzheimer, puedes ser feliz. Y cuando a tus hijos a tus nietos no los ves, se puede ser feliz. Mucha gente dice, es que mi hijo estudia en la beca Erasmus. Ojo, igual se queda, ¿eh? Y te imaginas tú y tu mujer solos, con 55, 60 años paseando, y uno en Islandia, el otro en Nueva York y el otro en Italia, tenemos que recuperar las emociones. Y yo siempre digo, gente, tenemos que poder tocar, abrazar, reír, sentir. Si aconseguim relacionar-nos de manera correcta amb la nostra família, que sempre és molt difícil, però com a mínim, si podem reconèixer que els nostres pares, germans, fills, tenen la mateixa necessitat que nosaltres de trobar la felicitat, també és interessant estendre aquesta comprensió a la resta d'éssers del planeta. Avui parlem de compassió i això és realment la compassió. Entendre que tota la resta també necessita o té dret a cercar la felicitat. I si no, mireu el cas d'aquest meditador que no acabava de complir amb aquesta premissa. unidad. Una seta meditaba profundamente en su ermita cuando se sintió molestado por un ratoncillo que se puso a roer sus ropas. Márchate, estúpido, gritó el ermitaño. ¿No ves que has interrumpido mi meditación? Es que tengo mucha hambre, se lamentó el ratón. Llevo más de 30 días en meditación, buscando la unidad con el divino y me has hecho fracasar, dijo malhumorado el asceta y el ratoncillo replicó, ¿cómo buscas la unidad con el divino si no puedes siquiera sentirme a mí, que tan solo soy un simple ratón? reflexión. Si nos fusionamos con una ola, nos fusionamos con el océano. Si rechazamos una flor, rechazamos la planta. Cuando experimentamos empatía por un ser, si es en lo profundo y no en lo aparente, enraizamos con todas las criaturas. En tu rostro veo el rostro de todos los seres, decía el místico la potencia que anima a un ratón o a un elefante es la misma. La forma es diferente, la apariencia es distinta, pero el proceso de vida es el mismo. La personalidad es la máscara. El ser y testigo de la personalidad es la esencia. La personalidad, como las formas, cambia y declina, pero el ser permanece. tant, la compassió és aquest impuls que inclou la felicitat de tots els éssers que habiten el planeta. Hi ha una manera preciosa en què els budistes tibetans expliquen aquest concepte. Ens situam en una nit on la lluna és plena, està dalt de tot del cel, Ara agafam una tassa i l'omplim d'aigua. I ho fem amb una altra i una altra fins a arribar a 100 tasses. Un veurà la mateixa lluna en aquestes 100 tasses. Una sola lluna multiplicada per 100. hem aconseguit estendre el nostre amor sense proposar-nos-ho. Els actes del Bodhisattva són com la lluna que llueix sobre 100 tasses d'aigua, de manera que hi ha 100 llunes reflectides en aquestes tasses. Reflectir-se cada tassa no és la intenció de la lluna, ni de ningú més, però per algun motiu estrany succeeix que hi ha 100 llunes reflectides en 100 tasses. L'obertura és aquest mateix tipus de confiança absoluta, de confiança en un mateix. La situació oberta de compassió fa feina d'aquesta manera i no mitjançant l'intent premeditat de crear 100 llunes, una en cada tassa. perlas del yoga. Veintiséis. Limpieza nasal. A los yogis de todo el mundo les gusta limpiarse los senos nasales a la manera hindú tradicional una vez al mes o cuando se empiezan a resfriar. Si quieres seguir su ejemplo, cómprate una tetera neti por internet y llénala con agua tibia y una pizca de sal marina. La la cabeza, introduce el pitorro por uno de los agujeros de la nariz y deja que corra el agua por los conductos sinusales hasta salir por el otro agujero. Repítelo luego en el otro lado. Creo en Radio Tortuga. això ens du a acabar ja aquest programa a l'autobús de la felicitat. Si heu vist hacia rutes salvajes, si heu seguit la història d'en Chris McCandless, aquell al lot que se'n va anar a viure a Alaska durant uns mesos. Es va creuar tot els Estats Units i Canadà, ho va deixar tot per viure a la natura. Ell va trobar aquell autobús que li servia un poc de base, de campament, i allà, molt malalt, per culpa d'una intoxicació de la mateixa natura, va escriure en el seu diari allò que era la conclusió de tot el seu procés. Volia tornar a la civilització perquè va entendre que la felicitat només és real quan es comparteix. i acabam aquí aquest segon programa sobre la compassió. Esperam haver llançat un poc de llum en aquest concepte al manco des del punt de vista budista. Espero que tothom que hagi escoltat aquest programa com a mínim pugui aplicar un poquet d'això que hem escoltat a la seva vida quotidiana. I si nota algun efecte positiu, encara millor, perquè ja ho sabeu, fins i tot la caminada més llarga comença amb una sola passa. us esperam amb la propera edició de Sol de l'Est, on continuarem xerrant de compassió. Els meus millors desitjos i una salutació per tothom. Mos escoltam.